Historia horreko gizakia errenderian. Glaziazoaldi bakoitzean, izotz tapak ikaragarri bat sortu zen gure hemisferioaren iparraldean. Azken glaseazioan, klima hotza tale horra zen oroar, baina izan ziren fase beroxagoak. Duela, hogeita lau mila urte, glaseazioaren fase hotz batean, gizatalde bat gipuzkoako iparmende zebilen. Eiztari hauek, aitzulo batzuk ikusi zituzten, gaur egun, landar bazu izeneko muño batean horrela bertan geratzea gerabaki zuten. Duela mar mila urte arte, altzi arte laugarre madarien entzeko taldeek okupatu zuten. Hauek, beren aurrekoek, eizatu zituzten animali berberak eizatzen jarraitzen zuten, baina tresnak desberdinak ziren. Ez egindakoak bereziki. Arpoiak, horratzak, eta zagaiak ugaria ziren. Kasu askotan, ebakidura desberdinekin dekoratzen zituztenak. Orain baten burua grabaturik duen areariskoari bil bat ere utzi digute. Klimaren hobekuntza zelata, gizakiak ez zeuden ordura arte babes bakarra zuten aitzulemen be, eta glaziozoaren ondoren erabat aldaturik zegoen ingurunea ikertzea irten ziren. Duela irumila urte inguru, egoera klimatiko orain goaren zen, epela eta zea, eta zegoeneko bazeuden gaur egun aurki egun animali eta landare espezie gehienak. Argazki hauetan, argiturren arkitotako aztarna batzuk aurkitu ditzazkezuen.